Bai, justuki, eta hori salatu dute hain zuzen, basoan Euskaraz taldea inizenean. Beaz, kastean eh, liseoaren hain zinean, elgarretaratze bat indute eguer dihuntan, eta kasik egun bat ikasle, erakasle eta guraso bildu dira. Salaketaz gain, ikasketak Euskaraz, ...basua ere Euskaraz aldarrikatu dute. Eta balakigu, historia, geografia eta matematiketaz bestalde, dena frantsesez edo erderaz pasa behar dutela. Bestalde, hori dezan behaz, eh, goiztuntan, seiun, seimila seiun pasautela filosofiako azterketa, eta betiko gaizun baita atera dela, jalanola artea, politika eta beste buruz. Bena hortako, hobe etxe elizioko ikaslekin egindako elgarrizketak entzutea. Bo, nik egin dut eh, berdintasuna, beraz, eh, pertsona bakoizak bat zela kontzientzi bat, eta gizartean txajarazteko, berdintan berdin behideiak ukan, gizartearen behideiak, baina ber momentuan bakut, bakoitza ezberdinak gira, ondorioz eh, bakoitzak baitu bere pentsamoldeak edo ideiak. Hots, pixkat formatatu, bena alere gure nortasuna txikitzeko dure dugula, edo? Uha, be, elkajitaratza bezala, baso euskaraz e, eh, alda jikatzeko eta be, guai ukanen dugu elkajitaratza. Ino horretar, atel politika zau, zautatu geinetan politikaz lehenekien dau. Gehinetan, hautatzen zi besteak baztertuz edo? Bai, kasu bai, eta testua ez neken bat ez ekrezintu eta politika eta egia bat ideia ekipera arte hartu. Eta sentsu bat badia arteak? Badu, baina gero bakoitza libre da sentsu emaitea arteari. Nik ikan dut bakoitza zela emaitea sentsu bat eh, hainokretak, baina ara ere arteak beti bat zela bat.